Dila bi haste, ene antzerkit ekin sibeun eman aldi bat egin dugulaik, gue hurbileko ezagun zumait horzien, sartzian, paz sanitarioen kuntrako hen agertzeko. Gue hurbileko beste ezagun zumaitek, egiazko edo gezurezko paz bat eskian, hen hurbileko ezagunen artetik igan beharazien, kulpabilitate sentimentu batekin barne gudukan. Gu, sartzen gia. Guk, jenten arteko behesketa sistema hoi hunartzen dugu. Guk jarraikitzen dugu, normala balitz bezala bizitzen. Gentia en parte bat bide bazteri anusten kontrolpeko askatarsun ilusione hau gozatzen dugu. Bi eman aldi egin dugu. Bi gerenian, gue hurbileko ezagun zumait, entzunik mespean kontrola ahina izan zela, pasik gabe zien bigeren gaian hatik, kontrola gogoragua zen, eta etxiat gibeligorik izan zien. Bai, gue hurbileko ezagun zumait, uskazko antzerki baten ikustea jinik. Hiue hunlekuko gela batetan, hoita hamar ikusle baizik etzelaik, etxea gibeligorik. Hara zertan gien. Kulturgunien sartzian, gue hartin alkarren kontrolatzen aigia. Edo alkarren kulpabilizazten gihauen arteko behesketaen sakontzen. Sekulanen ezakian imagina, egun batez, kulturaen eta artiaen plazeak batzen gutienan artin, holakoa mildegi baten sortzia posible zitekenik. Denak osasunen izen inaigia. Ideia desberdinekin, bena ber baloriak defendatzen dutugu. Pandemia hunekin denak galdu gia. Txertua, aterabide bakarra dela pentsatzen dienak, zentzu honekuak dia. Benatxertuer, farmazia lobier eta kapitalismo basati batek gidatzen dutian estatier, mes fidantza deienake, zentzu honekuak dia. Bi alderdietako gentiak hurbilekuak dutut. Eta ez dut ahatzen nahi, jentartien antolaketa idago kionez, enetako zentzuzko eta konfidantzazko gentiak diela. Pandemia hunekin, egia osorik ez da, eta horrekin bizitzen ikasi behar dugu. Ordin zer egin, paz hoi badeno eman aldik ez egin, nien izkapable. Udu izait kultur eta arte une hoik partekatze uniak batzen diela, eta atxulutoki etxeki behar diela. Ezin dela geldiik egon, edo kuntrako postura batetan baizik. Bena imaginatzen ahalgunuke guk, aizalek, Barnetik, ez dezagun ikusgarria ahas, jente guzia sartua halizan dela segurtatu hartino. Heben, kultura eta artia, denen artian partekatzekoak diela aldarrikatzen. Heben, kultura eta artia, denen artian partekatzekoak diela aldarikatzen dugun gune, herri, luralde batian giela eraiteko bezala. Sinhetsi nahi dut zuin nahi gaien unguian ez da baidak izan daitezkeno, guesentartia osasuntxu dela. Egiazko ez da baidak. Gutaiko bakotsa, be munian galtozkatzia halbidetzen dien hoitaik. Ez estatu hedabide gehienetan entzuten dutugun astakeien alkarren kontra oihukatzekuak. Sinhetsi nahi dut dener zabalik dien guniak badieno, guesentartia osasuntxu dela. Benagarai hoitan, gune hoik apurdia. Alde batetik, terrorismoen mamuen kontrako borrokaen izenin, Euskal Herriko bortuko mugak zerratuik dia. Bestetik, osasun garbian izenin txertatuik ezten gentiaekin berlekietan alkartzia, debekatu da. Bestetik, osasun garbiaen izenian, txertatuik ezten gentiaekin berlekietan alkartzia, debekatu da. Argi ikusten dut osasunaen izenian gue gizartia bitan zatitun ahidian estatia, autoritario hutsa dela. Argi ikusten dut belduraen eta teknologien bitartez, jenten zainketa eta kontrola garatu nahidian estatia, pozoitxia dela. Sinhesten dut manea hortan inpozatuik zaizkun behesketan eurriak gihau gaintitzen ezpadutugu, Galdu ikiela.